Mungu na tulioteremshiwa na yaliyoteremshwa kabla na kwa kuwa wengi katika nyinyi ni wapotofu Qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سيما je Ni kuambieni yule ambaye ni mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani na amemkasirikia na amewafanya miongoni mwao manyani na nguruwe na wakamwabudu shetani. Hao ndiyo wenye mahali pabaya na wamepotea zaidi njia iliyo sawa. Wa idha ja'ukum qalu امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون Na wanapokujieni usema tumeamini lakini hakika wao wameingia na ukafiri wao na wametoka nao pia. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kabisa wa yote wanayoyaficha. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Na utawaona wengi katika wao wanakimbilia kwenye dhambi na uadui na ulaji wao vya haramu. Ni maovu mno hayo wayatendayo.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 na kufuru na sisi tumewatilia uadui na chuki baina yao mpaka siku ya kiyama. Kila mara wanapowasha moto wa vita, Mwenyezi Mungu anauzima. Na wanajitahidi kuleta uharibifu katika ardhi, na Mwenyezi Mungu hawapendi waharibifu. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم Na lau kuwa watu wa kitabu wangeliamini na wakacha Mungu, hapana shaka tungeliwafutia makosa yao na tungeliwaingiza katika bustani zenye neema. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون Na lau kuwa wangelishika Taurati na Injili na yote walioteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi, basi hapana shaka wangelikula vya juu yao na vya chini ya miguu yao. Wapo watu miongoni mwao walio sawa, lakini wengi wao wanaoyafanya ni mabaya mno Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi mlioamini msiwafanye maadui wa Uislamu walioifanyia maskara dini yenu wakaichezea nao ni Mayahudi na Wakristo na washirikina kuwa ndio wasaidizi wala msifanye urafiki nao na mhofuni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni wa kweli katika imani yenu. Na katika kejeli zao kukufanyieni ni vile pale mnapoita kwenda kusali katika adhana wao huifanyia maskhara sala yenu na hukuchekeni wakafanya ni mchezo. Na hayo ni kwa sababu kuwa wao ni kaumu wasio na akili wala hawatambui farka iliyopo baina ya upotofu na uongofu. Sema ewe mtume, enyi watu wa kitabu, hivyo mnatuchukia kwa kuwa tunamuamini Mwenyezi Mungu na tunaamini tuliyoteremshiwa sisi nayo ni Qur'an na vitabu vilio sahihi vilioteremshiwa manabii wa zamani na kwa kuwa tunaamini kuwa wengi wenu mmeitupa sharia Mwenyezi Mungu waambie ni kuambieni malipo maovu kabisa kutokana na mwenyezi mungu. Ni hivyo vitendo vyenu nyinyi mliotengwa mbali na mwenyezi mungu na rehma yake. Na mkakasirikiwa kwa sababu ya ukafiri wenu na uasi wenu na mkazibwa nyoyo zenu mkawa kama manyani na nguruwe na mkamwabudu sheitani na mkafuata upotovu nyinyi ndiyo mko katika daraja ya mwisho katika shari kwa sababu nyinyi ni watu waliopotea kabisa mkaiwacha njia ya haki. Wanafiki wakikujia husema uongo na hukwambia tumeamini nao wamekuingilia na hali ni makafiri na wametoka kwenu nao ni makafiri vile vile na Mwenyezi Mungu anaujua vyema unafiki wanaoficha na yeye ndiye wadhibu na utawaona wengi wao hawa wanakimbilia kufanya maasi na kuwatendea uadui wengineo na pia katika kula mali ya haramu kama rushwa yani mrungura na riba. Uovu gani huo utendao? Singelikuwa vyema lao kuwa wanazuoni wao na makuhani wangeliwakataza kusema uongo na kula haramu. Uovu mkubwa huo wanaufanya kwa kuacha kusemezana na kukatazana maasi. Mayahudi walisema, mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba, haukunjuki ukatoa. Mwenyezi Mungu ameifumba mikono yao wao na amewatenga mbali na rehema yake. Mwenyezi Mungu ni mkwasi anajitosha. Yeye hutoa pendavyo. Na hakika wengi wa watu wa kupita kiasi katika upotovu wao. Haya yaliyoteremka kwako huwazidisha udhalimu na ukafiri kwa sababu ya chuki na husda yao. Na sisi tumetia baina yao kwa wao uadui na bugdha mpaka siku ya kiyama kila wanapowasha moto kumpiga vita mtume na waumini, Mwenyezi Mungu huuzima kwa kumpa ushindi nabii wake na wafuasi wake. Na wao wanajitahidi kueneza fisadi katika nchi na kufanya vitimbi na kutia fitna na kuchochea vita. Na Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Na lau kuwa watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wakristo, wangeliuamini Uislamu na nabii wake na wakaacha madhambi tuliyoyataja tungeliwafutia makosa yao na tungeliwatia katika bustani yani pepo za neema wakastarehe humo. Na lau kuwa wao wamezihifadhi Taurati na Injili kama zilivyoteremshwa na wakazitenda na wakaamini yote yaliyoteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi nayo na ni Qur'an. Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia riski ikiwajia kutoka kila upande na wao si wote sawa katika upotovu. Miongoni mwao wapo jamaa walioadilifu wana akili zao timamu. Hao ndio wale waliomwamini Muhammad na wakaiamini Qur'an lakini wengi wao wanatenda vitendo viovu na wanasema mabaya na wanajitenga na haki.